ga sunan wasan tunanuha sunnonin sallah al iqamatu yin iƙa suna ne amma ba sallah ba haka iqama biyar haka nan karatun wani abu ba fatiha wanda yake yana da ma'ana kada amma mustahabbi ne a fara sura a kare lati ba da fatiha kiyamu da wasi ga karatu ra su ya sun fura suna. saboda haka cikin karatun akwai suna uku wata wani sura suna. karatun ta bayyane ko asirce suna. tsayi ga karatunta sunna kun gani sura abin nan sunna uku haka mutum ya basu mm. karanta fatiha mm. da sallah ayyadalla akwai uku ya bari bai ba ya bayan ma'auli ya bai kuma bai ba adiya ba sallah ta baci wata idan mutum ya bar qabli ya bar qabli ya ta sunna uku mutum na qabli ta bai ba din ta bai ba ta ba Allah sabon musu kikire iya shi kamin ya iya ta sallah ba karatun fatiha shi ba ba. sai wajibi ne gan yayi ta kokarin neman in yake yi sallah bayan sa ya samu sai haka hmm. ta yi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laifinsa bai kamar laifin ka ba da kaddar tsofa cikin mutane da wannan tura cikakka kuma ya yi dogura to shi akwai wani habbi kuma son karam a ba a zahar dogon karatu kanan kai karatu ya fi kai sura cikakka wanda an gajera kamar kulhu wallahu ko inna ata ina eh, nan da nan kai rukuyi a sunin yawo Da sannan a asar da mariba ana son gajeren karatu isha ana son ya zan mutum ba dogo ba gajere ba hmm. daga hati zuwa a abasa sunar mufas daga abuwa wadda mu abin da ta wadda su bi rabbin nan da ito eh, ai abin nan inda ake sa limammai ai sai wanda ya sai wanda ya haddace qur'ani yanzu in abin nan ya same mu fa rana ta kama wata ko wata kama rana in liman bai iya karatu bai na za a yi <laughs> eh, ba a son zuciya ga addini mu muna son zuciya Allah ya sauƙaƙe in ya iya karatu ba in yana iya kar to ba um, in mutum ya hada surori biyu ba a caya laifi amma dai kowace sura ita dai mm. wai don yi dogon karatu bai iya bai iya wancan ba kuma to wasiruhi ma sarrufi asirtawa ga abin da ake asirtawa gare shi abin da ake asirtawa gare shi dukan azhar da dukan la'asar da biyu na ƙarshe wasa mi Allahu liman hamida ga liman kada ka ce liman hamida ko ya akcin hamidahu ko abin hamidahu to ba ta hamidahu sami allahu liman hamida kuma in ka ce hamidahu ka ƙara wa ba haka na ake wakafi akan hakuri ba hamida sai a ɗaure shi kun fahimta ko? Eh, a'a sai da ya sa'a ba ka'idar larabci wa kullu takbiratin sunnatun ko wace kabbara sunna ce illal ula sai kabbara harama kabbara harama ta farko kawai saboda haka wata wanda ya bar kabbara biyu zai yi qabliya wanda ya bar uku zai yi qabliya amma in bai yi ba ko bai yi ba'diya ba sallata baci wata ta hiya biyu ta farko da ta abin nan da ta biyu ko wace sunna ce kun fahimta ko haka nan kuma zaman su sunna ne wal julusu lahum zama zama gare saboda su sunna ne wa taqdimul fatiha ala surati mutun ya gabatar da sura akan fatiha akan sura shi ma sunna ne sai kai karatun fatiha sannan kai karatun sura wanda ya kure ya fara sura to sai ya koma karanta fatiha sannan ya koma karanta sura hmm? ina so a ƙara bayani saboda wasu malamai suna cewa wani ɗauki da fasali kuma a'a ba bakin salihi na ake tsayawa ba sai an kai abduhu wa rasulu na iyakar tahiya kun fahimta ko ila akhir tashahhud sunna wal ityan bi tashahhud min julusin sunnatun wato wanda ya tsaya abin nan salihin bai tashahhud ba ba'diya qabliya ta same shi in bai yi ba har ya sallama wato abin nan babu sallashi domin ya bar sunna uku tashahhud wanda an karwaito ga Umar bin Khattabi sunna karatun shi sunna sannan bayan kanan zama gare shi sunna kun gane hmm. na farko hmm? hmm. sai na ɗin da sai na yi na sai ka komo ka yi ta sannan ba ka nan ka tashi wannan tsayi da kai wannan ya abin kari ne sai ka yi ba'adiyya kawai ka gane to sai wa taslimatu saniya wa salisa sallama ta biyu da ta uku lil mamumi ga mai biya abin nan sunna ne kun fahimta bayan ka gama wannan assalamu alaikum ta hita sallah wadda akwarilla ka komo wajen liman ka ce assalamu alaikum ka komo wajen mamumi wanda a hagu gare ka ka kamar masa shi ma sunna ne hmm. Hmm. yin kabbara watan da ba ta hako ba wajibi ne mutum ya bayyana ta a'a wato abin nan bayyana ta mustahabbi ne

farkon liman da ya sallama shi bai yi sallama ba sai alwalar ta walwale hmm. to wannan liman ɗaya zai fita sai a ɗauko wani daga cikin mabiya a naɗa ko shi liman ɗin? a mamu ne hmm. yana bin liman hmm. to sai liman ya ce assalamu alaikum sai shi kuma mamun na su ta walwale don gabane gabane ce assalamu alaikum ya ce assalamu alaikum a in ya ce assalamu alaikum shi kuma bai ce assalamu alaikum ba in bai ce assalamu alaikum ba sallar shi ta baci idan bai ce assalamu alaikum ba sallar shi ta baci ci ta malam ya ce assalamu alaikum to kafin da liman ce assalamu alaikum kafin shi ya ce sai shi ta wani ya zai yi sallah shi ta baci sai ya tafi ya yi alwallah ya sake sallah saurara jama'a ta Allah tambayar wannan mai amfani ce eh, eh. kwarai kuwa duk da haka dai sai ya sake sai ya samu wani limami kuma in yana son fadar jama'a sallar liman akwai ta والجار بالتسليمة الواجبة بينا وغا سلم ود واجبة bayyana wa ga sallama wadda a farilla wata abin nan sunna ne kada ka faɗe ta asirce kun fahimta ko don ina ne wassalatu ala rasulillah wassalatu ala rasulillah haka nan yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin nan ga tahiya ta ƙarshe cikin tahiya ta ƙarshe in ka kai abduhu wa rasuluhu sannan ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam salati wanda an ka ruwaito wata shi ne allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali um, sayyidina muhammadin kama sallaita ala sayyidina ibrahim wa ala sayyidina ibrahim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala sayyidina muhammadin kama barakata ala sayyidina ibrahim wa ala sayyidina ibrahim fil alamin innaka hamidum majid sannan kuma mustahabbi ne kai addu'a ko ka ce a rabbana atina fid ta hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar sannan ka ce assalamu alaikum hmm. sai ya koya yanzu kaga mun taru ne don mu koya wasu judu alal anfi haka nan yin sujuda akan hanci wata sunna ne shi zan da goshi da hanci duk sun haɗu su ga sun kai ga ƙasa wal kaffaini da tahuna war kubatain da guwayya wa tarafil kadamain da sasannin kawa hudu su kai ga sujuda kun gane wa suturatu li ghairil mamumi sannan da sitira wanda ba mamumi ba mai biya ba da mai mutum na sallah shi ɗaya ko shi ne limami to in ya zan ga hili ne ada neman ya samu wani abu ko ginshiki ko wani katanga ya tare shi don kada wani ya bi kusa gare shi kun gane Eh, in ya zan har ga daji ne ga fili ya samu wata sanda ya kafa eh? to um, asali ba gittawa ake yi ba kafawa ake yi kamar gashi yadda ya ce wa aqalluha gilzurumhin ƙarancinta kaurin mashi wa tulu zira'in kuma ta yi tsawon zira'i don shi zan ana ganin ta kun fahimta amma idan mutum ya yi abin nan wato ta yi amma makaruhi ne ka ce ka yi layi ɗai kuma in dutse za ka sa ana son ka samu duwatsu ba guda ba kada ka zanka ban mai bauta ma dutse kun fahimta ko? Eh. mutum ɗaya nan ko? Eh. yana hukuncin masallacin da ake bakin titi yana ta wuce haka to ai ga gini sun abin da wanda ba su da gini din na amma akwai dan abu ya kewaye saboda ka wato abin da ake nufi kada a bi gaba ga limami tsakanin inda yake aza goshinsa da inda yake tsaye kada a bi nan tsakani ka gane don mm. ga inda mutum yana sallah ya zama dole sai ka bi ta gaban shi wanda shi ba limami ba ne mm. a nan gun mutum yana da laifi an ce ga liman koko mai sallah shi dai sura za su sitira amma mai biya liman shine sitirar shi ka gane don Ah, ina ne tahirin sabitin tahirin sharaɗin abin nan sharadin sitira ta zan mai tsarki kuma ta zan tabbatatta ba ka sa dabba wadda yake ta yana yiwa ta tafiyarta gairin washushin kun ba abu mai ɗaukar hankali ba saboda aka wata mutum kun ba zai ce mata shi ta tsaya eh, ta yi mai sitira ba don kar ta dauke masa hankali kun gane